الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قافين أفرتم مفا سيرة رسول ربي كبرتاج جررة مي أكاتها دعوان كن اتدين في فما تري سدركا سدركا ساتين نوهيم جدا ديبين sadarkaan درا kadho isaa yaamanii waggaa sadii ture sadarkaan lammataa ka beeksisaniitiin yaamanii jiruu rasuula rabbii tahafte taachiin booda waggaa sadii duraa malee maraayyuu beeksisaniituma ol fuudhanii namatti himaa turan gaafii afurtamii lama mee dura warra rasuula rabbiitti sala allahu alehi wasalam amane takka takkaan naa himi jedha dubartiirraa kaase dhiirallee gabrootallee walumaan deebiin isaa khadiijaa binti khuwaylidi dubartiirraa dhiirarraa abubakr siddiiq radiallahu taala anhu قافا عمر بن الخطاب وجهها صحيح رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافا إني diinan islaamiin qabateetiin dhufe isinin kijibde naan jettanii abii bakri ammoo dhugaa jettee naan jedhee jedhanii rasuulli hadiisa bukaarii odeesse gaafa mootummaa islaamaa bakka bu'uudhaan filatamillee abii bakri akki jedhe ani nama islaamummaa kanatti haqa qabu hin taane islaamummaa kana yeroo duraa nama itti amane hin taane an jedhee dubbate jechuudha wanni islaamummaan abii bakri nama mara dura tahuu nu kennu kabiraallee عمار بن ياسر أكي جده رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمشا قف ولين أرقي جده قبروت شني في دبرتي لما في أبي بكر وجين أرقي جده علماء مسلمة هدون جمهور ورجل مباي إن جتشودا أبي بكر إيرا نم أول إسلامه جتشو irratti walii galan ijoolleen ra'amoo Aliyyi ibn Abi Xaalibii waggaa kudhanitti islaamummaa seene Aliyyi akkuma ibnu Hajar jecha kana filatetti. Gabrootarraa ammoo Zayd ibnu Haarisaati. Zayd ibnu Haarisaa ta'uun ibnu Hajar Xaafid ibnu Hajar filatee jira. Gabroonni sunniin karaa suula rabbiitti amanan. كعمار قبروت شن في دبرتي لما في دير أبو بكر ارجج دسوني قبرون شنان سن إنه فايو جتم بلالي زيد بن حارثاتي عامر بن فهيراتي جرى كان قافية فرتمي سدفا ورقة بن نوفل والرئيس لما ما درة درسيك أبا deebiin ee nabi muhammad nabiyyi tahuu amanee jira otoo yeroo biyya kee biyya si baaftu dardara tahee maal natti qabaa silaa sii tumsaa jedheen jechuu rasuula rabbiitiin sala allahu alaihi wasallam waraqaallee hin arrabsinaa jedhan jannata takka yookaan lama isaaf argean uffata adii uffateetiin inka keessa deema kanaafuu waraqaalleen والرأولة رسولة من الرأي قافية فرتمي أفرفة مي نموت أبي بكر رت إسلامه هر قيساتي ناهمي ديبين توقفا عثمان بن عفاني لما فان الزبير بن العوامي عبد الرحمن بن عوفي سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله جركنا kuni abii bakri sadarkaa guddaa qabaachuu nu kenna diinal islaamiin keessatti eega rasuula rabbiiti nama da'awaa godhee da'awaa isaatiin najjahe abii bakri jechuu ammallee sadarkaa da'awaan qabdu ka harka isaa irratti rabbiin nama qajeelchu haga inni gahu nama tokko lamallee taatu yoo rabbi namaa qajeelche irraa arganna jechuudha. gaafii afurtamii shan مي وروتا درا درسي اسلام ما سيني غري ناهم يدا ديبين سعد بن ابي وقاص زبير بن العوام عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر بلال بن رباح جركنين وري اول اسلامي نمني درا درسو دفع اسلام ما فيهم لسنا ما تربجدني جدني رسول ربيتي وري يرتي رسولة إسلامه جدني أبو بكر عماري هذا أمر سمية صهيبي بلالي مقداد يجو أقسم عمرو بن عنبسة اللي إسلام ما قبته جرا وردر إسلام الرأي yeroo gabaabduutti warri islaamummaa qabate baay'ata jechuun haga nama afurtamaa gahee gaafii afurtamii ja'a maali xikmaan rasuulli rabbii daawaa sirriidhaan dhoysaan jalqabanii jira deebiin isaa daawaan sirriidhaan jalqaban nama gorsuu fi nama guddisuu keessatti onnoo guddaa qabdi jechuun namallee walitti qabuu mumintoota haga isaan jabaatanii hidhoo isaan walitti qabu balaa isaan qunnamuuf taa'ullee qalbii isaanii akka isaan baattu qopheessuu of keessaa qaba jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam diinaa isaan hin beeyneen itti dhufe amri isaan quban qabne waan itti fidaniif odoo takkatti maan dho'isaa godhuu baatanii badhee mul'isanii itti himanii silaa biyyi rasuulumaayyuu akka inni jara kanniin waliin qunnamni gooti daawaa kan akka inni itti hin geessine kanaaf nama rabbitti amanee wal qunnamtiin rasuulaa hin dhaabbata silaa diinaan hin baratamu namni diina irratti hin guddifamu amantii islaamaa tana qabatanii lafaa ol ka'uun ni ulfaata silaa akkasuma du'aatni warri karaa rabbiitti nama yaamullee زمنهم دا مشروع رسول ربي qabataniitiin hin da'awaa geessaniin kana qabachuu barbaachisan asbaaba isaan ittiin fayyadaman kana ittiin fayyadamuu barbaachisa yeroo cinqaadhaa rakkoo irra of buusuu oduu hin tahin akkaataa rasuuli rabbii hojjetan kanatti hojjechuun tarbiyaadha guddisa jechuun gaafii afurtamii torbaffaa namni dacwaa rasuula rabbiitiif uwwachuutti hedduu cimaadhaa eenyu inni jedha namoota akkami deebiin warri dacwaa rasuulaa uwwachuutti akkaan cimeetiin hin dafee uwwaatu nama lallaafaa fi gabroota faa isaantu dacwaa rasultoota rabbii uwwachuutti ariifata maaliif jennaan jarri kun nama biroo jala deemuun isaanitti hin ulfaatu warri gurguddaan warri mootummaa qabu warri aangoo qabu ammoo boonatu isaan dhoorga akkuma san ammallee jaaha mootummaa barbaaduutu isaan dhoorga yeroo garii duniyama isaan qaban tanatu boonsise isaan boone boona kanaaf diinii jala deemuu didan jechuudha وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أقوم جت وري نوحي وري في جلدي من مل الله على جتشو قافي أفتمي سديت دعوان الفوداني جهري للرسول ربي نما يامن أكمل جلقبمت ديبين جلقبن إسي درا ربي قداتو يو وأنذر أشيرتك الأقربين Gosatee tisitti aantu keessaa'uu karaa rabbiitti yaame jechaa itti buufnaaniin akkuma aliyyi nu odeesse aayaan buunaan rasuulli rabbii nama walitti qabanii warra mana isaa fa'a naannoo isaanii hundaayuu aanaa isaa walitti qabanii nama gara soddomaa manatti dhiyaana nyaachisanii obaasanii eegasanii namni diin kiyyaa ofirratti naa fuudhu rabbii borullee ani beellama isaa seenu jedhanii gaafatan beellama godhaniifi guyyaa illee yaamanii abuu xaalib maal jedha muhammad ani rabbi kadhee akka namni sin akka namni gara kee hin geenne garuu lubbuun tiyya waan ati jettu kana naan fudhattu amantii abdulmuxalib kana dhiisuu hin jaalanne garuu nama si tuqu tokkochallee sittin dhiisuu jedheen akkana jalqabamte jechuu gaafii afurtamii saglaffaa rasuulli rabbii maaliif jura jursoo nama isaanitti kaluutiin nama dhiyoo isaanitti jiru rahima isaaniitiin jalqaban faayidaan maali hikmaan ibnu hajar akka jedhetti rabbi rahmat isaa haa godhu wanti rasuulli rabbi nama isaanitti aanuun jalqabaniif dura dursoo hujjaan isaan irratti akka dhaabattuuf eega kanaa nama birootti akka dabartuuf yookaa isaan waa kana hin dhageenye taate nama birootitti dhibdee tayan jechuu nu quban qabnu isineessaa dhageettanfaa jechuu warri biroo ka irra irraa jirullee warri aanaa isaatu waan inni jedhu kanan dhageenye nuti akkamitti waan inni jedhu irraa fudhanna jechuu akka sababaan kun dhaabbatu ammallee rahimummaa nyaatii rahimummaatiif karaa rabbiitiin itti dhufanii yoo isaan sodaachisan adaaba rabbii jaanata rabbii yoo kajeelchisan warri aanaa ufii namaa awwaata nama jalaa dhagaha kanaaf rasuulli rabbii dura isaaniin jalqaban. gaafii shantammaffaa rasuula rabbii erga sanii maal hojjetan deebiin rasuula rabbii eega abii xaalib beellama fi nama sittin dhiisu jedhee waadaa galeefi gaara safaa gubbaa dhaabbatanii lallabaniitiin da'waa namatti himan ibna abbaas akki jedhee Wa itoo andi ashiirrata qalaqarabiin namatti itti aanu, dinni inni jecha ni rabbi gara gaara safaa ol bayanii lallabanu. Natti bayaa, natti bayaa jedhani. Eenyu kun jettee wal gaafaatti qoreecha. Eega kanaa almaan madiin ta'uu binaanii wal geessisaatiniin isaan itti qabamte. Maal jedhaniin duuba, meenaa himaa odoowwaaraan isin jala qubatee halkan isinitti cabsuuf hidha isin jedhee na dhuggoo oomsitanii jedhani. eesi dhuga oomsina takkaan kijibne ati kijiba sirraan agarre akkamitti isin dhuga oomsinee jedhaniin maarree an rabbi guddaan dhufaa jira isin dinniine adaaba rabbi jalaa dheessaa jedhaniin abuu lahab maal jedhaan abbeeraan isaanii badii ati harka kee lafatti haa maxxantu kanaaf walitti nu qabde jedheen achirratti rabbiin jecha haga guyyaa qiyaamaatti qara'amu tabbati yadaa abii lahabin watabba jechaa buuse حديث البخاري مسلم توديس قافين شنتمي تقفى سقنتا التعامل في والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته